Balik tayo dun sa dati mala 90s na vibe Yo, easy, motherfucking easy life Pasintabi sa mga nakikinig ng kanta Calling in the hood, tabi, tabi kami na Ball and motherfucking balling in game Rookie of the year pero pang hall of the fame Celebrity status laging VIP akin gusto PIC Ngayon pwedeng sumabay mapa old school at new school Tira ko ngayon kaya I keep it my notes Kung may sarili akong galaw hindi umasa sa gang gang Bayag lang ang dala di na kailangan ng bang bang I keep it low lagi kahit di magsindi I'm always feel like Pablo every line matindi Yo 1992 till infinity bitch I don't wanna be famous I just wanna be rich Ball and ballin motherfuckers aris in the scene Yung mga haters ko sa akin naning na anin kasi di sa inyo di yan bagay Hindi to wanna be Sadyan sa'kin bumagay Ah, ah, ballin in the hood Ah, ah, ballin in the hood Ah, ah, ballin in the hood Akin tong taon, just to make it clear It's Santos, Makati, aking pinagmulan Lugar ng batang pasaway na inyong napakinggan Humarang-arang sa amin, matik sasamain 2019 psychedelic boys, We ang scene Target namin dito maging living the life At kasama aking gang di maiiwan sa flight Sabay-sabay nangarap hanggang makarating Didigay ang ganda na pababa na sa game Walang pake sa hate, walang pake sa critics Walang pake sa mga ingiterong puro chismis Stick to the plan, kukuhain para sa amin Keep going lang palagi hanggang milyon na kitain Sa mga nakakamiss pwedeng mag-bounce at mag-yo-yo Balling, balling, aris in the scene, take a note, boss rolling loud kami Nakahilero, what's up? And ballin' motherfuckers aris in the scene Yung mga haters ko sa akin na ninaanin Meron kasi kung di, sa inyo di yung bagay Hindi to wanna be, sadyan sa akin bumagay Ah, ah, ballin' in the hood Ah, ah, ballin' in the hood Ah, ah, ballin' in the hood Akin tong taon Ball and ballin' motherfuckers aris in the scene Yung mga the hood.